gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti atpakaļ Katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Ar mums šodien kopā esmu es Regīna, uh, studijā ir arī Kārlis un mūsu trīs īpašie viesi. Anita, Elizabete un uh, mūsu uh, skolas uh, absolvents, teiksim tā, Jeļisējs. Sveiki! Sveiki, Sveiki jums visiem! Uh, paldies par tādu iesākumu, uh, Regīna. Uh, absolvēs esmu šeit tikai 9. klasi, bet uh, jā, tāpat nu, prieks. Jā, prieks jā. visus šos uh, burvīgos viesus šodien sveikt studijā. Un mums ir šodien paredzētas uh, divas īpašas tēmas, jo pateicoties viesiem, ka šodien mūsu studijā mēs varam šīs tēmas arī izrunāt. Uh, un uh, ir noticis ļoti skaists notikums. Un uh, jaunieši ir izdevuši uh, sevis veidotu filmu uh, Pēdējās vakariņas. Un varbūt, Kārli, varbūt tev ir kaut kas uh, vairāk, ko tu varētu mums par šo filmu pastāstīt. <clears throat> Laikam ir kaut kas, ko es varētu vairāk pastāstīt, jā. Tad filma Pēdējās vakariņas – Eh, šausmu komēdija būtu tas eh, žanrs. Eh, es biju režisors, Jelisejs bija viens no galvenajiem aktieriem, kā arī Anita. Elizabete bija skaņa, un ko tu vēl Elizabete darīji? Rekvizīti. Rekvizīti, jā. Protams, vēl bija daudz citu cilvēku, kas palīdzēja šajā projektā un piedalījās, kur šeit diemžēl nav. Un, jā, vai ir... Uh, kādam kaut kas sastāvs par filmu. To aizmirsu pateikt, ka tu esi bijis arī viens no svarīgākajiem. Ah, jā, jā, laikam piedo. mans mīļākais varonis šeit. Paldies filmā. tev, paldies. Jā, ko tu, tu reprezentēji, Kārli? Ah, ne, pagaid, varbūt mēs sākumā pastāstīsim, kāda bija ideja mūsu filmai. Es domāju, ka jā, tu jau pastāstīji. Jā, labi, es pastāstīšu. Tātad uh, mums bija astoņi aktieri, astoņi galvenie varoņi vai desmit, apmēram kaut kā tā. Uh, jebkurā gadījumā, uh, nē, astoņi viņi bija. Un, astoņi. Uh, Kaut kas nepareizi. Jebkurā gadījumā, vienalga. Uh, tātad katrs no varoņiem tā vai citādi reprezentēja vienu no uh, septiņiem nāvīgajiem grēkiem, uh, kas netika tā uzreiz pateikts tikai filmas beigās. Uh, bet to varēja vienkārši nolasīt no viņu uzvedības. Uh, piemēram, manam varonim bija uh, grēks, kā konkrēti izklausījās tas grēks, kāds atcerās varbūt. Uh, Ska... Nē, pagaidi. Lepnība. Man bija lepnība. lepnība jā, jā, jā. Lepnība. Kas tad tev bija, Kārli? Mm, kā bija tas vārds? Rība. Rība. Rība Paldies, ka pati. Un uh, kas bija Anitai? Es biju gaistiedība. Nē, tā kā kas tev filmā bija, ne jau pa dzīvi? Filmā. ah, labi. Varbūt uh, tāds suģetiskā līnija, ka, kas, ko filma pauž, varbūt nedaudz iezīmēt. Nu jā, filmas uh, notikumi ir, uh, notiek, um, ir ģimenes salidojums vienā mūžā. Uh, Mūža īpašni, īpašniece ir uh, tante filmas galvenajam varonim, un viņa aicina visu ģimenes biedrus uz tādu kopīgu ģimenes pasākumu. Uh, šis ģimenes pasākumā iesaistās uh, vakariņas, uh, visādu spēļu spēlēšana, un pašās beigās arī nāve. Kādēļ tieši tik dramatisks sižets tika izvēlēts un uh, kā iz tādām dramatismam tas noveda? Jo mēs izlēmām uh, šo filmu, uh, šajā filmā stāstīt par septiņiem nāves grēkiem. Un mūsu prāt, vislabākais veids, kā to, būt, kā to parādīt, ir caur tieši šausmu komēdijas žanru. Jo šausmas, šausmas, jo nāve, uh, mantkārība. Pie tā visa noved uh, eh, šie septiņi grēki. Mēs gribējām parādīt, Jā. pie, ko viņi var padarīt ar uh, Jā. dažādiem cilvēkiem. Jā, un, protams, arī komēdija, jo vajadzēja kaut kādu humoru. Jo. Jā, jo Eiropas komisija, Eiropas Savienības komisija laikam nesamaksātu mums naudu, ja mēs vienkārši tā patrādītu, kā mēs galinām cilvēkus. Teiksim tā, uh, filmēšanas laikā bija ļoti aktīvi jautājumi, kur ir asinis, eh, kā mēs šito cilvēku nogalināsim. Eut, eh, vai tu redzēji, kur ir nazis? Kur ir mūsu līķis? Jā, eh, kā, kā? Mēs, tā, kā mēs uzbūvēsim līķi? kā, kā mēs viņu izmetīsim ārā? Ļoti pesimistiski, bet tajā pašā laikā varbūt ir kādas tās īpašās um, vērtības, ko pauž uh, šāda filma vai <laughs> uh, kaut kāda tā dziļākā doma, ko jūs vēlaties nodot publikai caur uh, šo. Ai, varbūt jums ir kāda ideja, ko eh, šī filma sniedz skatītājiem, kādu to uh, emocionālo piesaisti? Emocionālo piesaisti. Es nezinu, bet um, nu es ieteiktu, ka man filma šķita nu, diezgan dramatiska ar visām tām galvenām. Bet uh, pašā laikā tas bija parādīts diezgan smieklīgā veidā. Un tas tiešām ir parādīts, kā Jēlis teica, pie kā noved šie septiņi grēki. Man varbūt Elizabete ir kāds vai. Uh, ieteikums, kā šo filmu labāk eh, tulkot, labāk tā saprast? Es ceru, ka smieklīgi, nevis bailīgi. Jo... Bailīgi noteikti nebija. <laughs> Nē, bet uh, es nezinu, man pašai nāca smiekli, bet man šķiet, ka citiem vajadzētu smieties, jo mēs mēģinājām, lai viņi būtu smieklīgi. Jā, es arī šo filmu nostājos. Man liekas, tas, ko es uh, uztvēra, ka varbūt nevajag pārspīlēt ar savām emocijām un ar uh, visu uh, dramatizēt tik ļoti un uh, mēģināt runāt lietas, nevis uzreiz uh, ķerties pie nažiem un uh, slīdināt visu upē vai tam līdzīgi. Es, es Bet, personīgi uh, iemācījos to, ka nevajag tik ļoti ēst. Nu jā, tavam tēlam, laikam, tā bija tāda kā komplikācija, tā teikt. Uh, tev tas bieži bija jādara. Mentāli, bet... Eh, tur, ir, eh, tur ir ļoti sena pagātne, kāpēc mans tēls tā darīja. Viņa, viņa ēšana tas ir. Eh, viņš nevar bez ēšanas izdzīvot, saprotiet, tur ir, tur ir ļoti, ļoti dziļa komplikācija. Es personīgi tieši filmēšanas laikā sapratu, ka dažreiz tomēr uh, arī jāņemās, varbūt ne uzreiz pienāžu, bet uh, dažiem, dažiem labiem nevienmēr uh, tik labi strādā vārdi. Jā, jā bet nu, dažreiz, un, un ļoti tā, tā samērā to visu vajadzētu darīt. Bet tagad, nu, tā kā jūs teicāt, filmēšanas procesā, varbūt kāds bija tas jūsu mīļākais notikums, kaut kas tam līdzīgs, kas notika filmēšanas laukumā, vai kā jūs vispār filmējāt, cik ilgi, kur un kādos apstākļos jūs to visu darījāt, un eh, to, kas eh, atmiņā palicis vislabāk. Varbūt pastāstīt katrs. Nu, jā, mūsu projekta vadītājai, tā, kas to visu arī saorganizēja, tā ko mēs visi tik ļoti, ļoti mīlam. Uh, un kas visticamāk neklausās šo uh, raidījumu, bet nu, tomēr Indra Cerams. Valiniece. Um, ehm, Indra Valiniece, viņai bija viena uh, tātad draudzene, no universitātes, mm. uh, kurai piederēja, vai ne, kura ne, nepiederēja. Bet, jebkurā gadījumā, viņa varēja mums saorganizēt, sarīkot uh, filmēšanu Ziemaru mūžā, kas ir netālu no Aluksnes. Un, uh, jā, tā ir diezgan laba lokācija. Gan mūsu filmai, gan principā uh, viss bija ļoti labi. Un, uh, jā, tā arī tapa šī lokācija, tā arī tapa mm -hmm. tas, kur tas viss notika. Cik ilgi filmējāt? filmējām mēs piecas dienas, palikām tur trīs naktis, jā, no kurām mēs uh, normāli pagulējām tikai vienu nakti. Uh, Divas. jo, nē, mēs vienu nakti pagulējām normāli. Divas. Otru nakti mēs pagulējām divas, trīs stundas. Pirmdien mēs nogulējām labi, otrdien arī. Nē. Jā. Jā. Jā. Pirmdiena, otrdiena bija labi. Trešdiena, ja nemaldos, arī bija labi. Ceturtdien mēs nogulējām uh, Uh, nu, kā kurš nogulēja uh, <laughs> 3 stundas, 5 stundas un tā, nu, kā kurš, kā saka. Un uh, eh, piekdienā mēs neviens negulējām. <laughs> piekdienā mēs neviens nu, negulējām. Tas, jā. tas visiem ir skaidrs. Izņemot. Kā jums tā sanāca? Izņemot. Izņemot to, kas gulēja uz krēsliem. Kā, à, nu, jā, lai. kā jums nāca tā, ka jūs tik maz guļat? Filmu prasīja vai, nezinu, aizkadra dzīves, sita augstu vilni? Vairāk, vairāk tas. Bija tā, ka Mums bija viss ļoti fantastiski saplānots. Viss uh, pēc idejas ļoti labi viss bija saplānots, un pēc idejas mums vajadzēja daudz ātrāk pabeigt filmēšanu. Bet praktiski uh, filmēšanas gaita bija uh, daudz grūtāka nekā mēs iedomājāmies. Vajadzēja daudz ļoti sīkas ainas vairākas reizes filmēt, kas mums uh, ļoti daudz laika aizņēma. Un mēs sapratām to. Mēs vienā brīdī domājām, ka mēs nepabeigsim filmu, vispār neuzfilmēsim filmu. Bet mēs domājām, ir, ir, tri, ir, ir divi naktī, ko mēs citu tagad darīsim, gulēties. Nu, nu, nu, pabeigsim to filmu, uzfilmēt. Ir, ir, nav, nav. Es labprāt pastāstītu par to, par to lūzumu brīdi, kad mēs uh, visi izlēmām, ne, labi, ne visi izlēmām, bet uh, kad, kad daudzi gribēja jau padoties un daudzi jau domāja, ka nu nekas nebūs, vairs uh, filma netaps. Uh, Tā tad tajā brīdī mēs filmējām vienu ainu, um, kas bija ļoti laikietilpīga aina. Un mums tajā istabā bija mazliet problēma ar um, spoguļiem. Ja precīzi tie spoguļi, viņi, viņi stāvēja tā kā skapī iekšā. Uh, viņi bija kā sienas, tā kā nevarēja to skapi vienkārši novākt no istabas. Uh, Um, mēs ar to rēķinājāmies. Protams, mēs uh, salikām visas kameras, visus, visas gaismas, visu skaņu un tā tālāk. Uh, mēs salikām tādā veidā, lai to nevarētu redzēt um, kadrā, kamerā. Uh, bet, diemžēl, varēja redzēt, ar ko mēs gan nerēķinājāmies. Uh, ir ar cilvēku kustību um, filmēšanas laikā aiz kadra. Uh, un tā gan bija problēma. Ui, bet. Uh Laikam to to problēmu viss... mēs pamanījām tikai nākamajā rītā. Uh, Pareizāk sakot, nevis mēs, bet Sintī, kas uh, izlēma uh, apskatīties, um, jā, Sintī tātad mūsu producents un uh, jā. galvenais Galvenais ak- varonis. jā. Jā. Jā. Uh, viņa izlēma izskatīt visus šos videos, un ja ne viņa, tad varbūt mums pat, nu jā, mums būtu daudz sliktāka filma. Tā kā pateicamies Sintijai, kas mm. diemžēl nevarēja še- uh, šeit piedalīties šodien, bet uh, jā, Viņi izskatīja visu to, uh, visus materiālus, ko mēs apfilmējām pa nakti, un pamanīja, ka kaut kas nav. Un to kaut ko, kas nav, ir grūti izlabot, tāpēc mums nācās visu pārfilmēt. Šausmas īstenībā varbūt, ka ir pat labāk jūs apstājāties tos kadrus un uh, izlabojāt kļūdas un uh, jāmācās to kļūdām un varbūt nākamajā reizē visu filmu ir jānostās materiāls jāskatās caur, lai neatklātu tādas nelielas kļūdiņas. Bet uh, tad varbūt par tām labākajām atmiņām no filmēšanas, varbūt Elizabete, kāds jums palicis atmiņā no šīm laikam, piecām dienām, kad jūs pavadījāt filmēšanas laukumā? Um, man ļoti patika <laughs> uh, filmēt vakariņu ainu. Tas bija tā, kā, tā, bija, tā ir mana visspilgtākā atmiņa. Uh, viens ir tas, ka uh, visi bija tā kā Labi, varbūt ne visi, varbūt tie, kas sēdēja pie paša galda, nebija satraukušies, bet tie, kas nesēdēja aiz galda, bija satraukušies. Jo tie, kas sēdēja pie galda un tajā ainā ēda, tie cilvēki apēda mūsu īstās vakariņas. Un tad mums sanāca tā, ka tiem, kuri nebija aiz, nu, tiem, kuri nebija ainā, tie knapi dabūja vakariņas apēst. Cik reizes pārfilmējāt šo um, kadru, kur visi sēž? Vispār šo kadru mēs, kā, šo ainu mēs nepārfilmējām. Mēs tā kā vienu reizi. Ar vienu reizi izdevās. Jā. Nebija tā, ka viņiem bija jāatstāj pats vairākas reizes, un nu, vispār tukšs. Man vispār. diemžēl bija. <laughs> tev, tev taču patika tava, Man, tava loma. Tajā. Manam tēlam vajadzēja it īpaši daudz ēst. Ja pārējiem tēliem tikai vajadzēja izlikties, ka viņi ēd, man uh, pa īsto vajadzēja ēst. Un es būšu godīgs, es, es, es laikam neesmu kādu laiku tik labi paēdis kā, kā tajā filmēšanas reizē. Anita, varbūt tava mīļākā atmiņa no filmēšanas? Nu, man vispār viss filmēšana paliks labā atmiņā, bet man ēd ļoti patika vakariņaina, un ēdiens bija ļoti labs. Un es uh, esmu ļoti laimīga, ka man bija loma un ka man nevajadzēja būt aiz kamerām vai pie skaņas. Bet es varēju sēdēt pie tā galda un ēst to ēdienu, kamēr viņš bija silts. Un man ir žēl Elspēts, kas nedabūja to ēdienu. Paldies! Bet uh, man vēl ļoti patika, ka mana nāves aina to filmēt bija eh, ļoti jautri. Tas skan ļoti, ļoti dramatiski. Viņai bija jākīta par trepēm. <laughs> Tīpaši tā kā klausītāji, varbūt, kas nav redzējuši šo filmu, tagad klausās, nesaprot, vispār, kas notiek. Bet uh, eh, prieks, ka tev ir tāda, cerams, pozitīva pieredze par uh, šādu kadru filmēšanu. Jā, tas tiešām tas bija labi. Jaļas ir tava mīļākā atmiņa, labākais notikums filmēšanas laukumā. Grūti <laughs> atcerēties kaut ko tādu, ņemot vērā, ka mēs ļoti daudz negulējām un bija smagi jāstrādā, bet kopumā ir jāsaka, ka filmēšana šausmīgi patika, neskatoties visiem tiem, uz visām grūtībām, kas mums bija pa ceļam. Bet nē, tomēr laba atmiņa bija tā, kad mēs ļoti ilgi filmējām jau, Uh, mēs daļu no komandas aizsūtījām gulēt, tāpēc ka mums viņus nevajadzēja konkrēti tiem kadriem, uh, konkrētām ainām, uh, kas mums palika nofilmēt. Tā bija pēdējā nakts, uh, kuru jā, personīgi es nenogulēju ne, ne, ne minūti. Um, tā tad, jā, tad palikām pa lielam es, Sintija un Kārlis. Uh, Antra bija vaļ, uh, augšā, uh, Vilis bija augšā. Bet viņai vajadzēja uh, filmēties. Jā, jā. Um, Tātad tās pēdējās ainas mēs jau, mēs man liekas, ka arī aizsūtījām klapīti gulēt, tāpēc klapītas vietā mēs vienkārši kameras priekšā um, tā kā pateicām kaut kādu nu, nevis, Atslē, nevis, nevis atslēgas vārds. Jā, atslēgas vārds. Mēs neteicām tā kā aina 29, uh, kadrs 3. Mēs vienkārši pateicām tur Jāņa nāve 1. Un uh, tad mēs vienkārši tā ar uh, plakšķi. Um, jā uztaisījām to skaņu. Manuprāt, mums kā klapītēm ļoti labi gāja. Manuprāt, mums gāja labāk es, nekā, es, nekā īstajai klapītēm. Godīgs, es, es tev piekrist, Ķeris. Paldies. Un Karl, tava mīļākā atmiņa no filmēšanas? Tāds nopietns samats, bet varbūt tomēr ir kaut kas tāds. Jāpadomā, šis ir grūts jautājums. Man daudz kas patīk. Man patīk, kā es ēdu. ēdu. Uh, man patika tas, ka tieši manis dēļ nopirka trīs čipšu pakas. Piecas. Piecas čipšu Piec. pakas, uh, eh, popkornu, cepumus. Uh, man patika tas, ka es vakariņā ainā varēju ēst pilnīgi to, ko es gribēju. Man, es nebiju ierobežots kā pārējie. Pārējiem vajadzēja tur varbūt viens vai divus uh, kartupeļu gabaliņus vai tur, uh, eh, tomātus vai kaut kādā. Es varēju pilnīgi jebko ēst, ko es gribēju. Man tas ļoti patika. Man arī patika eh, mana nāves aina. Man tas ļoti patika. Man tas likās ļoti jautri. Vienīgi man nepatika tas, ka uh, mums filmēšanā priekš tās ainas bija tā, ka ņemot vērā, ka mans tēls nomirst, ja jūs to nezinājāt. Uh, bija tā, ka viņam vajadzēja asinis uz matiem likt, Un uh, man vairākas reizes cilvēki teica, ka ir iespēja, ka šīs asenes no taviem matiem, neno, nu, mākslīgās asenes, protams, no, šitiem, uh, no taviem matiem nenomazgāsies. Un ka tev būs rozā mati pēc visu šitā. Man tas nepatika. Es, Bet... es, es jau domāju, ka man vajadzēs nokrāsot matus brūnā krāsā. Daži jau to labprāt gribētu. Bet, yeah. Jā, Nevis daži, bet noteikti. visi pārējie, neskaitot tevi. Mēs ļoti gribējām redzēt tevi kā uh, ar pārbijas matiem. Es, bet vai jūs, nē, nē, nē, jūs gribat rozā matus, tas man ir skaidrs, bet vai jūs gribētu, lai es pārkrāsoju viņus brūnos matos? To es arī labprāt paskatītos. Jā. Mm. Tad viss, ok. Bet jā, tomēr. Bet ziniet, kā filma prasa upurs, tāpat kā skaistums. Tas gan, bet uh, pa laimi man, varbūt ne pa laimi jums pārējiem, bet pa laimi man. Uh, uh, asins nomazgājās, un es paliku ar saviem uh, matiem. Diemžēl. Diemžēl. <laughs> Diemžēl. Varbūt nākamajās filmēšanās būs savādāk. Kurš to nu, dzīvos redzēs? Un varbūt tāds pēdējais jautājums, pirms mēs ieiesim mūzikas pauzē, ir, eh, ko jums šāda filmēšanas pieredze dod jūsu izaugsmē, jūsu uh, dzīvēs tālāk? no visa procesa, gan sākot no aktieru meistarības līdz uh, scenārijiem, filmēšanām, tam līdzīgi. Kas no tā visa ir tāds noderīgākais, uh, vajadzīgākais jūsu dzīvē, varbūt? Kārli, varbūt tāda vairāk pienākuma, varbūt. Kas no tā visa likās, ka tev noderētu? Mm. Kaut kā censties kontrolēt situāciju. Protams, bija haoss, un es diezgan slikti, manuprāt, kontrolēju situāciju, bet es centos. Uh, labāk man gāja filmas montēšana. Tur, manuprāt, es, uh, diezgan, es, es domāju, ka es diezgan labi filmu uzmontēju. Es, es nezinu, kā jūs to uh, jūs prāt, bet man liekas, ka bija labi. U, uh, vispār, jā, es, es teiktu, ka tā vispār um, ar cilvēkiem sabiedro, uh, sadarboties. Es domāju, tas bija viss uh, svarīgākais, ko es ieguvu no tā. Ar cilvēkiem sadarboties. Uh, vispār strādāt uz tādas filmu, ar tādu filmu, montēt. Es domāju, tas bija. Pārējiem, kā jums, ko jūs iemācījāties? Es piekrītu Kārlim par komandas darbu, jo ja mēs īpaši pēdējā naktī nebūtu strādājuši visi kopā, mēs nebūtu, tiešām nebūtu paspējuši uzfilmēt filmu. Un ir tieši jūsu pārdomas par visu? Nu, Noteikti uh, ir ļoti. Šī, šī filma man noteikti palīdzēja kaut kā uh, saņemties, kaut kādā brīdī iemācīt šo uh, vienkārši saņemšanos un, un vienkārši darbu, vienkārši strādāt. Uh, kaut arī tas varbūt nesagādā tik daudz. Uh, tik daudz prieku tajā brīdī, bet uh, nu jā, vienkārši tā kā saņemties un iet uz priekšu. Anita. Nu, šajā filmā, filmēšanā, es sākumā ļoti uztraucos, jo es nezināju, ko nozīmēs mana loma un tas, kas man būs jādara. Bet uh, es priecājos, man bija laba komanda, kas mani atbalstīja. Un es tiešām novērtēju kā, to komandas darbu, kas mums bija visiem. Bez tā nebūtu izdevusies filma. Reāli ir tāds prieks, ka jūs esat uh, tiešām liela, liela komanda un uh, cerams, ka jūs tā šī sabiedrība, uh, savienība jūsu komandā turpinās un vēl kādu varbūt radošu projektu nākotnē. Bet uh, klausītāji, kas tagad uh, visu šo pusstundu klausās mūsu un domā, būtu forši nu, no, šo filmu arī nosties pašiem. Varbūt kur šo filmu tagad varētu redzēt, arī pārējie skatītāji, klausītāji. YouTube uh, nosaukums pēdējās vakariņas, bet nevis ar garo E, bet divi E, pēdēj, pēdējais e, jās, vaakarinas. Va Viens vārds. Vienkārši vieglāk būtu rakstīt pēdējās vakariņas. YouTube kanāls DRKT, ja nemaldos. Mhm. Mm, pat jaunākā filma. Tad uh, visi klausītāji pēc mūsu raidījuma droši dodieties uz YouTube un nostieties šo uh, manuprāt, diezgan ģeniālo darbu, jo tiešām man fascinē gan montāža, gan skaņa, gan kadrējumi, gan pats stāsts, jo tā kā šausmē noteikti nav mans tas žanrs, bet uh, šis tiešām likās pārsteidzoši, tas jūsu darbs piecu dienu laikā, kas ir izdarīts. Tā kā tiešām liela, liela malača, ka jūs esat uh, eh, uzņēmušies šādu uh, grandiozu darbu darīt. Un uh, mums ir šobrīd laiks ieiet mūzikas pauzē ar prāta vētras dziesmu lidmašīnas. Lidmašīnas! Mm. Lidmašīnas! machines. Esam mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti. Jā, lidojam uz savu floti ar samaļotiem. Kā parasti, kā parasti lidojam. Esam mēs skaisti piloti, lidojam uz savu floti. Lidojam uz savu floti ar samaļotiem. Čurmāna! Sveiki, esam atpakaļ Katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šis raidījums neskanētu, ja nebūtu jūsu klausītāju ar saviem ziedojumiem, kas atbalstītu šo radio tapšanu un veidošanos. Uh, bet uh, turpināsim mūsu raidījumu. Mēs uh, raidījuma pirmajā daļā runājām par uh, jaunāko jauniešu veidoto filmu Pēdējās vakariņas. Uh, Bet tā kā mums ir īpašais viesis, viņa seši šajā reizē studijā, izmantojam, un Elizabete, protams, izmantosim izdevību runāt arī par mācībām ārzemēs un to, kā šāda pieredze ietekmēja dzīves jauniešiem. Tad varbūt ja pastāsti, kur tu šobrīd mācies, jo tu mācies katoļu ģimnāzijā līdz 9. klasē, bet kur tu esi tagad un ko tu mācies? Uh, jā, tātad pēc, uh, nu, pirmkārt ir jāsāk, ka man vienmēr bija tas uh, sapnis, ka es gribēju vienmēr strādāt ar mašīnām. Um, es, nu jā, gribēju vienkārši būvēt ātrās, skaistās, um, jaudīgās mašīnas. Un nav tā, ka Latvijā ir baigi daudz iespēju ar šo strādāt, diemžēl. Uh, kaut arī Latvija ir brīnišķīga valsts, labākā valsts pasaulē. Es pat uh, atļaušos sev tā pateikt bez sarkazma. Um, man, jā, tomēr karjera ir karjera, un tāpēc es uh, 2022. gadā pēc 9. klases beigšanas izlēmu braukt apmaiņā uz Vāciju. Um, tas bija, tie bija 11 mēneši Vācijā, un uh, jā, tā arī principā aizsākās mana mācīšanās tur. Es iemācījos valodu, es atradu daudz draugus un tā bija ļoti, ļoti laba pieredze, kaut arī bija ļoti grūti brīži, bet jā, tas noteikti bija ļoti labi. Un principā visiem iesaku, ja ir tāda iespēja uztaisīt apmaiņu, pat ja tās ir divas nedēļas vai kaut kāds īsāks periods, tomēr iesaku. Um, jā, un pēc tam pēc tā gada es atgriezos uz Vāciju, bet nevis uz kaut kādu uh, vienkārši kaut kādu citu pilsētu, kur es arī, nu, mm -hmm. kur, kur, man, uh, kur man ievietoja apmaiņas programmu, bet um, es iz, izlēmu doties uz Študgarti, tur, kur uh, tieši top uh, ātrākās mašīnas šajā pasaulē. Mercedes, Porsche tur ir, no turienes ir, tur arī ir ražotais mālē. Un, um, jā, lielā industriālā pilsēta, kur ir daudz iespējas strādāt ar mašīnām. Un tagad es arī mācos uh, Ferdinanda Porsche ģimnāzijā Cufenhausenā. Uh, Superīgi, tas ir tiešām iedvesmojoši, ka tu neapstājies pie sava sapņa, bet uh, tiešām turpini attīstīties un doties tālāk. Uh, varbūt tad pastāst, kā atšķirās šādas mācības uh, no Latvijas, no katoļu ģimnāzijas mācībām, kur pirms tam mācījies, kā uh, ir šī atšķirība milzīgā starp Vāciju un Latviju? Uh, šī atšķirība ir patiešām milzīga, jo... Uh, es varu arī piebilst, tas arī Vācijā uh, divus gadus nodzīvoju. Nu, es tieši skolā gāju divus gadus. Es, uh, Labi, varēsiet padalīties jā. par tieši šīm atšķirībām, tā kā droši. Nu jā, es, es, labi, Jelisejs nedaudz vairāk par mani var pastāstīt, kā tieši bija vidusskolā un pamatskolā, jo es, mana pieredze ar Vāciju tikai ir no sākuma skolas. Un arī ir eh, tā, ka Vācija, ņemot vērā, cik liela un plaša Vācija ir, ļoti daudzos reģiono, reģionos ir uh, savādāka tā sistēma. Uh, dažos reģionos, piemēram, skola sākās ātrāk vai skola sākās lēlāk, ar brīvdienām ir uh, savādāk. Pamata sistēma ir uh, vienāda, es teiktu. Man, man ne? Nu, palielam, jā. Tā, jā. Tā, tā, tā lieta ir, ka uh, līdz, man liekas, piektajai klasē visi mācās vienā skolā, un pēc tam tiek, ir tā sadalīšana. Nu jā, uz... es, es tagad nezinu, kā tev ir, bet man tieši bija tā, ka līdz ceturtajai klasē. À, varbūt arī tā. Jā, es, es, es jā. šito nezinu, bet līdz, man vismaz bija tā, ka līdz ceturtajai klasē visi mācās uh, grundšūlē, jeb uh, Latvijā, la, Latvijā tā būtu pamatskola, jeb sākuma skola mūsu, nu, pirmās četras klases. Un pēc tam, uh, es, vismaz kā man bija, uh, skatoties uz tavām atzīmēm, un sekmēm tevi iedala vienā no trīs uh, skolām. Ir uh, vidusskolas, kuras tulkojās arī tā Mintela šūle, vidusskola, uh, reāla skola, reāla šūle un uh, ģimnāzija, gimnāzijum. Protams, tiem, kuriem ir visaugstākās sekmes, tie tiek uh, ģimnāzijā, tie, kuri ir uh, ļoti sekmīgi, uh, bet negluži ģimnāzijas materiāls, tie ir tieši pa vidu, uh, un tiem, kuriem sekmes nebija tik stipras, tie, protams, vidusskolā mācās. Ielisējis mhm. ja mūsu gudrinieks, jau, protams, ģimnāzijā. Es mācos, protams, ģimnāzijā, un jā, tas, tā sistēma ir arī, pirmkārt, ar to ir atšķirīga, un kas ir vēl ļoti būtiski, ļoti svarīgi, um, tu vari pēc skolas uh, iet studēt, iet uz universitāti, uh, tikai, ja tev ir uh, abitūra, ko var iegūt tieši gimnāzijā. Tas, nu, tad, tad, tas ir tā kā abitūra pats, ir, pats par sevi ir tā kā eksāmens. Um, 12. klases beigās, un viņi ir dažādi, bet uh, ar kuru var iekļūt universitāte, tā, to var dabūt tikai gimnāzijā. Un um, tajā vidusskolā vai, vai, vai arī kāda bija tā trešā kārli? Vidusskola, reāla skola, gimnāzija. Uh, jā, tieši tā. Reālā skolā vai vidusskolā to diemžēl nevar dabūt. Tā kā jā, es jau teiktu, ka šī sistēma ir daudz, um, daudz, daudz grūtāka, daudz uh, šajā ziņā. Kā lai pasaka, Tad konkurence tur ir jā, sarežģītāka, konkurence tur ir lielāka. Tiešām tā kā uh, Es redzu, ka milzīga atšķirība īstenībā likās, ka Vācija normāli viņiem mācās arī jauniešu skolā, bet tad abi stāstījāt, ka tiešām šokēt man ir šādu tiešām klasifikāciju, pat tā teikt. Vācijā ļoti, ļoti liels, ļoti stingri jā, iet mācības. Tevi ļoti, uh, viņi jau no agra ve vecuma tevi cenšas uh, kaut kādā skolā ielikt. Nav tā kā pie mums Latvijā, ka ir uh, pirmās sešas klases uh, vienā skolā faktiski. Uh, un tad tev liek uh, pēc septītās, nu, sākot no septītās klases tur vidusskolā vai ģimnāzijā, kurā tu tiec. Vācijā jau tas ir krietni, krietni stingrāk. Un no vienas puses, es tagad runāju no pie, pieredzes, ka tas ir noteikti psiholoģiski tā, uh, bija grūti. Spiediens. Spiediens noteikti liels spiediens. Ir īpaši cilvēkam, kurš uh, nemācījās, nu, nedzīvoja Vācijā iepriekš, kurš uh, nebija tā, ka es visus četrus mācību gadus uh, Vācijas skolā mācījos, un ka es faktiski pēdējā gadā, ceturtajā klasē, uh, aizgāju bez nekādas iepriekšās īsti pieredzes, un viņi tagad cenšas, un man vajag uh, faktiski tagad vienā līmenī ar cilvēkiem, kuri jau Vācijā dzīvo, vā, ir paši vācieši, kuri jau valodu perfekti zina. Man ar viņiem vajag konkurēt faktiski. Um, arī ļoti būtiski ir jāsaka, ka tā kā 11. un 12. klasē um, tas, tā, tā, tas, kas tieši man bija, um, tu sācis Tātad 11. klase tas sāc eh, ar to, ka tu izvēlies uh, savus pamatu priekšmetus un uh, tātad trīs priekšmeti tev būs uh, padziļinātie priekšmeti. Tas nav tā kā mums uh, egzaktie vai Nē, nu, īstenībā ir ļoti līdzīgi. Mums arī ir trīs padziļināti priekšmeti 12. Ah, klasē, A, ja? kas ir arī jāmācās padziļinātā līmenī, pēc tam ir pārējie. Īstenībā varbūt, varbūt mēs ņem no Vācijas piemēru izrādās tā iespējams, vai citām lielvalstīm, kur ir līdzīga sistēma. Es tā nedomāju. Es domāju, tas, ir, es domāju, tas ir lielākā daļa valstī. Nemaldos. Uh, jā, jo, būt. tas, ko es gribēju tagad pateikt, ir tas, ka jums jau būtībā Latvijā notiek um, tā, ka uh, tev ir viens temats Piemēram, matemātikā ir viens temats, jūs noslēdzāt tematu, uzrakstījāt pārbaudas darbu un iet pie nākamā. Vācijā jūs mācāties vairākas tematas, un pēc tam uh, padziļinātajiem priekšmetiem jūs rakstat divas pārbaudas darbas semestrā, tātad četri pārbaudas darbi gadā. Un uh, pamatpriekšmetos jūs rakstāt tikai vienu uh, pārbaudas darbu semestrī, jeb šo uh, divas pārbaudas darbus gadā. Un tāpēc viens uh, pārbaudas darbs ļoti stipri ietekmē tavu atzīmi. Tā kā, tas nav tā kā šeit pie mums Latvijā, ja tu uzraksti vienu pārbaudas darbu, viņš tev nesagāja, tev kaut kāds divnieks, vieninieks, nu labi, nākamo uzrakstīšu labāk, būs, būs krietni labāk. Nē, šeit uh, viens pārbaudas darbs ļoti stipri ietekmē uh, tavu atzīmi. Tāpēc tieši tas arī uh, lēnām šito sistēmu sāk ieviest, ka katram pārbaudas darbam ir um, sava nozīme. Piemēram, viens pārbaudas darbs ir pieksim, 18% no tā visa gada sekmēm, un viens pārbaudas darbs ir tikai 5%, vai teiksim, vēl viens pārbaudas ir 50%. Mums uh, viena skolotāja šajā skolā šito sistēmu jau ir sākusi ieviest. Bet es nezinu, man liekas, ka pārējie tā nedara. Es pat nojaušu, kura laikam, jā. Īstenībā man tas tiešām interesanti, kā tā, tā izglītības sistēma īstenībā ietekmē mūsu to, cik ļoti mēs iesaistāmies mācībās, jo es nezinu, bet kā tev liekas, tā kā tev būtu spēki izmācīties, nezinu, to lielās tēmas, lai nolikt visas sekmīgi? Man šķiet, ka nē, man tiešām šķiet, ka es Vācijā neizturētu. Un tu neesi vienīgā. <laughs> tu neesi Nē, nav, nav, vienīgā. Nav tā, ka es neizturu, bet uh, vienkārši tad, kad es uh, atnācu 11. klasē, Uh, mums, ah, jā, vēl viena būtiska lieta, ko es aizmirsu pateikt. Uh, padziļinātos priekšmetus tu drīksti būt nesekmīgs tikai trīs semestros. Un tev ir trīs padziļinātie priekšmeti. Tātad, uh, jā, visos padziļinātajos priekšmetos uh, kopā. Tu vari būt tikai trīs reizes uh, nesekmīgs. Savādāk tev viss ir jāsāk no jaunā, 11. klasē. Un uh, kā tur ir ar pamatu priekšmetiem, es nezinu, tāpēc, ka es vēl nevienu neesmu bijis uh, nesekmīgs, bet matemātikā pirmajā semestrī, uh, pa pašā pirmajā semestrī 11. klasē, par cik es neesmu mācījies, gadu iepriekš es biju citā reģionā, es neesmu mācījies to uh, Um, tā, tos tematus, ko viņi ir mācījušies pagājušā gada. Es mācījos citus tematus. Uh, man nebija ne mazākās jausmas, kas tas ir. Tāpēc pirmo pārbaudas darbu es uzrakstīju uz 0 no 15 punktiem. Otro pārbaudas darbu es uzrakstīju uz 2 no 15 punktiem. Un tāpēc gads, prot, eh, semestris, protams, bija uh, nesekmīgs, un tagad man ir tikai um, divas iespējas kaut ko citu, citus padziļinātos priekšmetus um, uzrakstīt nesekmīgi savādāk. Man būs jāsāk 11. klasa no jaunā. Šausmas. Nu, kā tā? Tad tiek stingra sistēma. Varbūt Dēls, bet tu esi studijā, varbūt pastāstīt par tādu, vai tu gribētu ārzemēs studēt vai mācīties apmaiņas programmās un uh, ko tu par to domā? Pēc Jeļisei un Kāļa vārdiem Vācijā tiešām es nevēlētos, bet... Pareizi aizvēl. Pareizi, jā. <laughs> bet es domāju, ka kādā citā valstī tiešām, ja man paņemtu, jo man šķiet, ka tā ir tā kā iespēja iedzināties kādas valsts kultūrā un nepalikt tā kā vienā valstī un, jā, ceļot, iepazīt jauns cilvēks. Bet tam ir arī mācīties, protams, tā kā tas ir. Arī. Tas, tas mazākais baunciņš īstenībā nu, tiešām tā, ko tu minēji no tās kultūras un uh, visa, ko tā valsts spēja dot. Tas, kura būtu tā tava valsts, kur labāk tu gribētu braukt apmaiņas programmās? Varbūt šobrīd nē, bet kaut kad nākotnē varbūt uz Zviedriju. Superīgi. Es lasīju, ka Skandināvu valstīs ir ļoti laba um, izglītības sistēma. Kāpēc? Izglītība ir, bet es neteiktu, ka tur ir draudzīgākie cilvēki. <laughs> bet, tas, no, ir cits stā, tas ir cits stāsts, bet jo, es tieši par izglītību tagad runāju. Jo uh, tieši labākās pieredzes, kas man ir bijušas uh, Vācijā, ir tieši pateicoties, uh, es, es teiktu, ka citiem uh, apmaiņas skolniekiem, kas, ir, kas bija ļoti jautri, kas bija ļoti draudzīgi cilvēki, un ar viņiem varēja iepazīties. Tāpēc es tieši, nu jā, tas bija labākās pieredzes, tāpēc es tieši brauktu uz uh, kaut kādu, ja, ja es, man būtu iespēja vēlreiz taisīt apmaiņu, es brauktu, uh, es brauktu, es domāju, ka vai no nu ASV, vai no kaut kāda no Dienvidamerikāņu valstīm, kas nav tās drošākās valstis, bet no, nu, mēs dzīvojam vienreiz. Bet tas tev pieredze ziņā būtu interesanti, īstenībā, jā. Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā šādi stāsti iedvesmo un uh, tiešām varbūt tā, jādomā vispār, kādas iespējas ir mūsdienu jauniešiem ceļā pa pasauli, kā es domāju, tā kā, piemēram, mūsu... Erasmus. Tieši tā, un tā kā Tas ir tas lielākais tāds tīkls, kurā jaunieši spēcīja, bet varbūt uh, tu brauc caur Erasmus vai tas bija cits, cita kaut kāda kompānija vai eh, apmaiņas programmu tīkls tam līdzīgi. Uh, tā bija cita kompānija, kuru man Tā bija cita kompānija. Vienkārši pateiktu. Okay. Tas ir viss, ko es pateikšu. Labi. Uh, jā, es Bet uh, nesaukšu... Erasmus nav vienīgais tādā gadījumā, kas rīko. Jā, ir jā. pietiekami daudz. Uh, Jauniešiem ir, ir iespējas arī apmaiņas programmās ir, piemēram, doties. AFS, uh, kura ir tagad viena no mūsu draudzenēm. Um, arī raidījuma vadītājs. Pagājušajā sezonā vēl vadīja raidījumu šeit pat rādītājā. Uh, ir amerikāņiem CBYX un ļoti daudz dažādas citas uh, organizācijas, kuru vārdus es varbūt pat nespēšu visus nosaukt. Jā, mums ir jāmēģina tos tīklus atrast savā ziņā un uh, tad teikt, doties ceļā pa pasauli un mācīties kaut ko jaunu un iepazīt jaunas kultūras. Uh, varbūt tādā kopsavilkumā, ko tev šī pieredze ir devusi un kas ir tas labākais, ko, ko tu paņemsi no uh, mācībām Vācijā? Šī pieredze ir padarījusi, apmaiņa nav, nav, pat tā, uh, nav pat tik ļoti daudz par mācībām, cik par uh, citu tieši kultūru tā, un uh, draugu iepazīšanu. Tā. Un apmaiņa ir padarījusi mani daudz draudzīgāku, daudz atvērtāku, daudz, uh, jā, jā, tā kā sarunas spējīgāku. Es nezinu, vienkārši es esmu palicis daudz Es teiktu, personīgi es teiktu, jautrāks cilvēks. Es nezinu, ko citi domā, bet uh, jā, es teiktu tieši tā. Jā, un varbūt kur tava dzīve vedīs tālāk, vai tā būs Vācija vai apakaļ Latvijā, kas ir tavs tāds nākotnes redzējums pēc uh, ģimnāzijas pabeigšanas? Es pilnīgi noteikti esmu sapratis, ka uh, Uh, es, gribu palik, es, es gribu atgriezties uz Latviju. Latvija ir brīnišķīga valsts ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Un tieši šeit es redzu savu dzīvi. Bet uh, par cik es, es stāstīju par to karjeru un tā tālāk, uh, vajadzētu vēl laiciņu, lai izmācīties, lai sakrāt naudu kaut kādam, varbūt, uz, kaut kādai, varbūt uzņēmēji darbībai, varbūt kaut kam tam Latvijā. Uh, tam vajag kaut kādu laiciņu, tā kā es domāju, ka 10, varbūt 15 gadu perspektīvā es atgriezīšos no Vācijas. Es ļoti ceru. Tad jau mums tevi jāgaida ar tādu vērienu atpakaļ un uh, klausītāji jāatcerās vārds Ieļisēs Novaļevskas ar to, ka viņš nāks atpakaļ un uh, iekaros uzņēmē darbības virsots tādā gadījumā. Jūs uh, dzirdēsiet manu vārdu kādreiz avīzēs. Par rekla... Es braukšu pa Ulmengata šosē, es redzēšu tavu reklāmu. Tieši tā. Tā kā varbūt mums ir unikāla iespēja ar tik slaveniem cilvēkiem šobrīd vadīt raidījumus. Un, eh, tad eh, veiksmi vēlot eh, mums visiem noslēgsim šo raidījumu. Un, Uz tikšanos jau nākamajā nedēļā, nākamajā otrdienā, šajā pašā laikā, šajā pašā vietā uz tikšanos, un es ļoti ceru, ka šī nebija pēdējā reize, kad es uh, varēju piedalīties radījumā arī Latvija raidījumā. Atā! Atā! Atā! Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.